Abenduak amairu ditu gaurko honetan, osteguna da eta hau berrion albistegia duzu berriozari irratiaren albiste emankizuna. Mendialdea bi eskolara joanen gara lenik eta behin, bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde. Mendialdea guraso elkarteak esan bezala itxialdia antolatu du gaur eta biharko. Eskolan bertan antolatzaileen esanetan asmoa da eskola garraio zerbitzua aldarrikatzen jarraitzea eta hezkuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren barruan zentroko bazter bat okupatuz. Gaur goizeko bederatzietan sartzekoak ziren gurasoak eskolara, beraz duela minutu eskaz, prensa aurrekoa eskainiko dute lehenbizi eta gero txandak eginen dituzte itxialdian parte hartzeko.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 Korrika ere aipaga izanen dugu, batzorde bat eratuko baita aekaren lasterketa prestatzeko. 2008an korrika itzuliko da gure herrira, lasterketa martxoaren amalauan aterako da andoa indik, eta hilabete horren hogeita lauan iritsiko da baionara. Baina hori heldu baino lehen hainbat bilera antolatzen hasiak dira herri askotan, korrikaren inguruko ekitaldiak prestatzeko. Berriozaren euskaltzaleak ere martxan jarri dira, eta batzorde bat antolatu dute ga gaur bertan bilera agriatxaldeko zortzietan izanen da, hauzalor euskaltegian eta gombitea luzatu diete euskararen lagunguziei. Kirol kontuak orain berriozarko mendi astea izaten ari dela, egiten ari direla e, kontatu dizuegu aurretik ere, irugarren edizio hau, mendi astearen irugarren edizio hau aurrera doa, eta atzo eskaini zuten lehen ikus entzunezkoa, Xabier du eza erriko mendizalearen eskutik, berriogei bat lagun baino gehiago bildu ziren kulturgunera, berriunda berriogei tamar argazkiz osatutako, hogeita tamabos minutuko ikuskizunarekin gozatzeko bihar abenduak amalau BKM menditaldeak 2008an Himalaiara egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du arratsaldeko zazpi terdietan kulturgunean eta abenduaren ama bostean larun batarekin inigo barberenak Monterrosaren inguruko laumilakoen ibilbideari buruz hitz eginen digu ikusentzunezko emanaldi baten baitan horren eh, ostean e, omenaldia eginen zaio pelaio E, berrio zartar zendutakoari hori guzia arratsaleko sortzietatik aurrera izanen da auditorioan entzunaretoan. Eta bukatzeko, abenduaren amaseirako berriozarko mendizaleek mendiateraldia antolatu dute, mila eundalaro gaitama metroko irakurri izeneko mendira. Itzordua eguzki plazan egin dute goizeko bederatzietan. Ondare inmaterialaz mintzatuko gara orain gure herriko ondare inmaterialaz edo ondare materia gabearen eh, inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko baita bihar abenduak amalau. 2008 eta garrien urtean berri ozarku dela gure herriko ondare materia gabea biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari lanaren xedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean ba, herria nolakoa zen jakiteko eta garai hartako bizi modua ezagutzeko arlo guztietan etxea, familia, lana, eskola, herrimanak, ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago hogeita hamar elkarrizketa grabatzea bideoz, lehenbiziko hamar elkarrizketa horiek eginak daude eta horiek izanen dira e, ba, entzunaretoan bihar bertan aurkeztuko direnak arriatxaldeko sei terdietatik aurrera. Eta egu berriak gainean ditugu ja eta ta tokialai elkartean hasiak dira ekitaldi bereziak prestatzen zulo alaiko peina txikiko neskamutile neskamutikoek hainbat jarduera antolatu dituzte datozen egunetarako, bihar esate baterako, e, a, elkartea apaintzeko saioa eginen dute, arriatxaldeko seietatik aurrera txokolatea eta bizkotxoak ere banatuko dira parte hartzaileen artean. Egu berritako egunetarako berriz, o hainbat e, kontu antolatu dituzte olentzerorekin argazkiak, kamixi bai saioa, berriozari inguruko ibilaldi bat, eta mozorro dantza, oieke guziak e, egu berritako Egunetan. Eta egu berrita sari garela Gabon gauaren bezperan kultur itzordu bat izanen dugun gure herri honetan barrura begiratzeko leioak Euskal Presoen inguruko dokumentala berrio eskainiko dute abenduaren hogeita iruan Josu Martinez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea eta Eneko Olasagasti zuzendariek kondutako filma entzunareto berrian eskainiko dute arriatxaleko zazpietatik aurrera. Sarrera sarrerak salgai izanen dira emanaldi hasi baino ordu bete lehenagotik eta e, lehiatilan aurkituko dituzue. Hau duzue filmaren trailerra. 86, voy para 87 ya. Ya, pues a ver. A mí me gusta verte aquí. Yo cuando pasa el verano me llevan para allí, que pasa el río. Ametza dituk espetxean, ba, ordu asko, ba, norbea bere buruarekin, izolamendutan, egoera gogorretan, iesi ezin fizikoki, baina bai, buruek egiten duena dek, ba, e, eh, aldegin, ez? edozein emakumerentzat bularreko minbizi baten tratamendua oso, oso kontu bortitza baldin bada, bare gehiago arazoa ja ez denean tratamendua bera, baizik eta tratamendurako idean gertatu alzaizkizun mila benturak, ez? Des personnes euh, qui se font peut-être à Madrid ou à Paris berner euh, bernées par ce terme de terrorisme quand on parle du territoire basque, c'est parce qu'on leur transmet des images qui peuvent effectivement être euh, pas tout à fait euh, refléter la réalité. Por perfectamente formulada que parezca una teoría, debe ser revisada si no es cierta. Kriminalizatu nahi izan zen ideia bat, eta batzuk sartu ziren, beste batzuk ez, loteria eh, makabro batean tokatu zitzaien beraien. C'est un coup de filet sans précédent qui a été réalisé ce matin dans le sud-ouest. Deux dirigeants historiques de l'ETA ont été interpellés. Le chef... Nik bidei bat egin nahi diet. eta irekin egin nahi diet. Bazegok sakoneko garrazoi bat niretzat. Politikoa, pertsonala, herriarekikoa, irekikoa, neure buruarekikoa azken batean. Tira ba, hortxe genuen, barrura begiratzeko leioak eh, filmaren eh, iragarkia, trailerra, hori abenduaren hogeita iruan eskainiko dutena, entzun aretoan. Baditugu dena den eh, kontu gehiago, kanpaina berri bat eh, jarri zen abian abenduaren batean erabilitako jostailuak eta mugikorrak sakelekoak jasotzeko erabilitako jostailuak bilduko dira egun hauetan baliabide gutxiagoko beste aur beste pertsona batzuek jostatzeko aukera ere izan dezaten gertu dauden egu berri eta urte bukaera hauetan. Bestalde erabilitako sakeleko telefonoak emateko aukera ere egonen da eta bildu Bildutako dirua gurutze egorriak antolatutako gizarte proiektuak burutzeko erabiliko da. Jostailuak auzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu egu berritako kanpainan zuen eh, ba gailuak, zuen jostailuak utzi nahi badituzue, gazteen gizarte etxean egin dezakezue aste artetik igandera Arriatsaldeko bostetatik etatik 8etara arte 6 zenbakian eta sakelako telefonoak berriz gazten gizarte etxean eh, ere utz ditzakezue baina baita berriozarko inst institutuan eta berriozarko udaletxeko bulego nagusietan ere astelenetik ostiralera goizeko ordutegian. gure kiosko digitala zabalduko dugu orain eta eguneko egunkarien lerroburuak irakurriko ditugu, labur-labur bada ere berri egunkariarekin hasiko gara eta hauxe ba, bere edizio digitala, digitalean nabarmentzen duen lehenbiziko berria. Bigarren bozketa amarrietan eginen dute eta gehiengo soila nahikoa izanen da lehendakaria hautatzeko urkuluren hautaketaz ari dira ea jotaren botuak nahikoa izanen baititu urkuluk lehendakari izateko. Bestalde, beste kontu batzuk aipagai ditu berriak epaile, fiskal eta abokatuek justiziako erreformak erretiratzeko eskatu dute eta Eta bukatzeko hausen abarmendu dezakegu egoaldeko eredu sistema nahi du huertek Kataluniarako. Diario de Noticias eh, orain, osasumideak urtean mila eta irureun ebakuntza gehiago espero ditu eta amar mila irureun da berrogeita mairu pertsona daude itxaron zerrendan. Bestelako kontuen artean, Barzina presidenteak Gabonetako lansariak kendu du berri eskuratzeko bermerik eman gabe. Eta nola ez zerbera hauziaren inguruko titular bat ere ikus dezakegu diario de notiziasen. Asiainek Santiago Zerberaren e-mail bat jaso zuen eta etzuen erantzun kontu iluna iru iruditu zitzaiolako. Bukatzeko, ba, irigintza kontuak, iruñeko irigintza kontuak, irigintza batzordeak atzera bota du donapeako udalaz gaindiko plana, eta UPN bakarrik gelditu da berriro. Gara egunkaria izanen da irakurriko dugun urrengoa, babes eske iritsiko da urkullu ajuria enera, baina planik zehaztu gabe hori ere, ba eaeko lehendakari izateko saioari buruzko titularra. Bestelako kontuen artean, Nafarroera urbildu, zause, sei militar auzipetu dituzte, Eloi Villanueva, PPko parlamentariari jipoia eman izanagatik. Beste hainbat eh, albiste ikus ditzakegu Nafar auzitegiak gaur bertan abiarazi lezake zerberaren inguruko ikerketa eta bukatzeko ekonomia kontuak. Komisione Obreras eta UGTek onartu dute Gamesan 260 kaleratze egitea 368ren ordez. Eta azkenik diario de Navarra irakurriko dugu hause lerroburu nagusia gamesan atzo lortutako aurre akordioa erreferendumean bozkatuko dute gaurkoan. Eguraldi kontuak ere badakartza kordobilako berri paperak eh, ba, kontu zibili beharra dago errepideetan eh, euri engelantea edo izotza eragiten duen euria aurre ikusten baita. Eta bukatzeko lerroburu hau bera, marta berak agerraldia eginen du gaur osasunbideko zuloen inguruan informazioa emateko. Hau, izan da dena gaurko e, ba, kioskoari dagokionez, eguraldiari buruzko informazioa orain. Eguraldi hotza gaurkoa ere, agian ez atzokoa bezain eh, hotza, baina temperaturak e, bera, eh, bueno, bera behintzat ez, baina horbean mantenduko dira. Horaintxe bertan, bi graduko temperatura daukagu, berrio ozarren, eta termometroak ez dirudi gora eginen duenik egunean zehar, goizean ez da irugradutik pasako, euria egin lezake, lehen irakurri dugun moduan, izotza eragin dezakeen euria. Euria. Eta hausia izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.